Arratxaldeon, Euskal Irrateak eta Antxeta Irrateko entzule guztioi. Hortzaguna da, guztuaren amarra eta Nafarroko azteko albisten errepasoa ginen dugu urrengo ordubetean. betean. Antxetatik, Nafarrora saio berri honetan. Oporretatik bueltan berriz ere martxan jarriko gara Nafarroko errepaso honekin eta gaur hain zuzen ere hori eginen dugu. Azken egunotako berriak errepasatuko ditugu, zeinbait herritako bestak ere aipatuko ditugu eta kultur itzorduak. Noski, azkenik, kiroletan azken berriak ere jakinaraziko ditugu eta asteburari begira ditugun itzorduak ere oroitaraziko ditugu gilenak herriko besten barrenean ospatuko direnak gainera. Beraz, hori guztia, kontuan izanik, eman diezaiogun, hasiera, gaurko saioari. Ba, azteko, iazko energia gain aurre egiteko zortzi milioi euro eman ditu Nafarroko gobernuak lurralde koesiorako departamentuak banatu ditu, eunda iruro gehiudal eta kontzejunen artean eta eskualdean laureunda sei mila zortzireunda amar euro utziko ditu. Nafarroko gobernuko lurralde koesiorako departamentuak toki administrazioaren eta despopulazioaren zuzendaritza nagusaren bidez, zortzi milioi euro banatu ditu Nafarroko eunda irurogei udal eta kontzejuren artean 2008-an Ukrainako gerraren ondorio zerregistratutako gainkostu energetikoari aurre egiteko. Ezoiko funts honen banaketa tokierakunde bakoitzak erregistratu izan duen kostuaren handitzaren alanola bere almen fiskalaren arabera finkatu da horrela, helburua da energiaren gastuaren handitzea konpentsatzea alanola udaletan eta kontzejuetan herritarrekiko administrazio urbilena izanik finantza almen kaltetua berreskuratzea. Banaketa kostu garbi global energetikoan gehikuntza bat akreditatu duten eunda irurogei tokierakunderen artean finkatu da. Eskualdeari dagokionez, laure hogeita 6 mila, sortzire hogeita mar, koma hogeita amaika euro utziko ditu. Arantzak, sortziko ma larogeita bi euro eskuratuko ditu, bastanek larogeita bederatzi mila eta larogei, koma hogeita bi euro. Berak hogeita lau mila eta hogeita amasei koma hogeita bi euro, Donamariak bi mila berreunda amabi koma hogeita iru euro, estebek amabi mila bortzeunda bat koma iru hogeita amalau euro, Goizuetak eun, mila eseireunda amabi koma berrogeita mar euro, Igantzik lau mila berreunda hogeita amasei koma larogeita lau euro, Leitzak hogeita amaika mila bortzeunda larogeita sei koma larogeita bat euro, Lesakak larogeita bederatzi mila zazpireunda mairu koma irurogeita lau euro, sunbilak sei mila eunda mazazpi koma hogeita mazazpi euro eta zugarra mordik laureunda berrogeita zortzi koma berrogeita amalau euro. Abuztuan zehar erakunde onura ordaintzea aurre ikusetako zortzi mila euroek osatu egiten dute, bimila eta hogeita bian Ukrainako gerraren ondorioz jazotako gasaren naiz argiaren presioaren igueragatik, Bere finantzak eta premiak asetzekotan, udalerri eta kontzejoetara bideratu izan zen, 2 milioiko funtsa. Bertzalde, COVID-19 pandemia zela eta foro eksekutiboak <laughs> bertze ezoiko funts bat artikulatu zuen, kasuanetan zuzkidura hogeita bortz milioikoa izanik. Udaleta kontzehuek sortutako behar berriei haintzin egin alizateko. Gogoan izan behar da ezoiko funts honen sorrera islatua dagoela, Nafarroko gobernuak eta EH Bildu Nafarroa talde parlamentarioak 2008-iruko Nafarroko aurrekontu orokorretarako izenpetutako aurrekontuen konpromiso akordioan. Berrogei udalerrik baino gehiago keman dute izen hau da honetan erosketa arduratsuaren zerrendan. Tokiko supermerkatu eta dendetako ondakinak minimizatzeko ekimena sustatu dute, Nafarroko gobernuko lurralde koesiorako departamentuak eta ondakinen partzuergoak. Berrogei udalerri baino gehiagok izena manduteu da honetan erosketa arduratsuaren zerrendan tokiko supermerkatu eta denetan sortzen diren ondakinak minimizatzeko ekimenean. Nafarroko gobernuko lurraldeko koesiorako departamentuak eta Nafarroko ondakinen partzuergoko prebentzio bulegoak sustatutako kanpaina urbileko saltokitan oinarritzen da erosleak eta saltzailea kontzientziatzeko eskualdean, bortziretako malerrekako eta mendialdeko mankomunitateek eta baztango udalak bat egindute ekimenarekin eta beran Donesteben, Elizondon, Leitzan eta Lesakan eginen dute kanpaina. Ekimen horren barrenean uztailean abuztuan eta irailean prebentzioko teknikariekin bisitak egiten ari dira dendetan eta likagai denda txikietan. Erosketak egitean hondakin gutxiago sortzeak dituen ingurumen abantaila buruzko informazioa eta materiala emateko. Eguneroko erosketetan eragina duten errutinetan eraginai da, ala nola gehiegi ontziratutako produktuak saiestean, aragia eta arraina erosteko edo fruta eta barazki etarako sareak erabiltzeko tapoiak erabiltzea, plastikozko poltsen ordez, zoialezko edo paperezko poltsa berrera bilgarriak erabiltzea eta abar. Izan ere, ohitura aldaketa horretan laguntzeko informazio puntu bakoitzean, taperrak eta edo oialezko poltsak bezalako materialak modu mugatuan banatzen dira, izakinak agortu arte. Modu berean, irurogei erosketa orga zozketatuko dituzte, informazio postuetara poltsak eta erabilera bakarreko bertze ontzi batzuk gehiagi erabiligabe erosketak egitera hurbiltzen diren pertsonen artean. Bertzalde, ingurune hurbilenetan sortzen diren tokiko produktuen balioak eta hurbileko saltokien bidezko banaketak duten garrantzia nabarmentzen da, kutsadura eta ingurumenean dituzten ondorio kaltegarriak arintzen laguntzen baitute. Zu izarra josten izenak zeruan idazten zuekin ekin ega. Zu argitan. Nola ekin diztira, hemen ez egotea. risar senti nahi dut kantu hau zu argitan izarra Zu argitan izarra jozten bestak aipatuko ditugu segidan, izan ere, ba, badakizuen bezala, uda, eta abuztua bereziki, ba, herriko bestez betean dago eta txoko guztietan e, ospatzen dira, ba, herriko besta kasu hori da, zubietako adibidez, e, astelenetik aintzinera hasiko baitituzte herriko bestak eta e, bertan edo besten barrenean egin behar duten herri bazkarerako txartelak dagoeneko salgai daudela jakinarazi dute eta zehazki ba, datorren astelenera bitartea buztuaren amalaura bitarte e, hartzen alko dira txartel horiek. Zubietarrak prestatzen hasiak dira herriko bestak heldu den astelenetik hortzirarera ospatuko direnak eta buztuaren emezortzian zehazki eginen den herri bazkarirako txartelak ere salgai dituzte abuztuaren amalaura arte eskatzen alko dira 6 iru berrogeita bortz, irurogeita mairu, berrogeita zazpi telefonora deituta. Bazkariko menuak barne hartuko ditu, patea, otarrainska egosia, entxalada epela, ajuarreroa, zerria, espixuna, txampiñoiak, saltxarekin eta torradak baita, edaria, kafea eta kopa ere. Bazkari afariko txartela hogeita mar eurotan eros daiteke, baina bortz euro gehiagoren gatik ere hartzeko aukera izanen da. Aurrentzako menuak berriz, amar euroko balioa izanen du. Bertzalde ere, goizuetarre, kaldi berean ospatuko dituzterriko besta, goizuetako festak datorren astelenean hasi eta hortziralean ere bukatuko dira, eta beraiek ere, ba, izanen dituzten otorduetarako txartelak salgai jarri dituzte. Goizuetarrak, pres dira, festetarako erran dugu bezala eta buztuaren amaburtzeko afari herrikoerako eta gazteguneko txartelak salgai jarri dituzte. Etxera, lelopean, Afari herrikoia amabortzean aste artean eginen duten, bederatzi terrietan, umore ona elkartean eta txartelak amaia kafetegian eros daitezke. Ikaslentzako eta langabentzako txartelak amasei eurotan jarri dituzte eta gainerako helduenak hogei eurotan. Bertzaldek azeguneko txartelak abuztuaren amairura arte edo txartelak bukatu arte salduko dituzte estankoan, Langileen txartelak hogei eurotan jarri dituzte eta langabenak eta ikaslenak berriz emezortzi eurotan. gmail.com. bertze herri batzuetan dagoeneko hasiak dira bestak eta hori da adibidez zigako kasua bazanen zigan San Lorenzo bestak hasi zituzen atzo eta ba, gaur ere segida izanen du larun bata bitarte. Atzo txupinazoa bota zuten eta lehen dantzaldi izan zuten bisenterekin gaur berriz, ba, e, bueno, dianak izan dituzte, mezan agusia, luntxa, aizkora erakustaldia, kantaldia, Ramon Martikoren eta Josean Angelen eskutik eta orain bertan arratsaldeko zortzietan joaldunak hasi dira beraien ebilbidea egiten herrian barrena auspolariek taldeak lagundurik. Eta azkenik gaur eguna bukatzeko amarretan zinger jatea izanen duten. Bihar berriz abuztuaren amaikan, amarretan dianak izanen dituzte eta amaiketan aur jokoak, eguerdi kordubietan berriz aurreta herri bazkariak eginen dira eta arratsaldeko bortzetan puzgarriak. Arratxaldeko bortz terdietan berriz mus txapelketa izanen da eta sei terdietan pala txapelketako finala arratsaldeko zazpietan txokolata izanen dute eta zortzietan dantzaldi izanen dute andonirekin. Gauerdian segituko du dantzaldiak andonirekin baitare, baina tartean amarretan tarte hartuko dute paella jateko. Abuztuaren amabian berriz, larun batean bukatuko dira bestak, amarretan dianak izanen dira eta maika terdietan aurren frontenis txapelketa. Eguardik ordubietan zikiro jata izanen da andonik alaiturik eta zortzietan dantzaldi izanen dute Joselu anaiak taldearekin amarretan zingarri eta gauerdean berriz ere, dantzaldia izan edute Joseluan ariak taldearekin eta horrekin bukatuko dituzte aurtengo bestak. Sumilan ere, gaur hasi dituzte, eh, Santiburtzio bestak eta astelenera bitartea hainbat ekitaldi prestatu dituzte. Gaur erratsalean errikirol saioaren ondotik zortzietan oraintxe bertan orain dela amabortz minutu zehazki ba erriko etxetik txupinazoa bota dute erraldoi buru handik gaitero eta txarangarekin batera. Bederatzi terretan zopak izanen dituzte libeltzak elkartean eta gauez, dantzaldi izanen da laiotz taldearekin. Bihar berriz goizeko bederatzi terretan hasiko dute eguna dianekin elizondoko gaiteroek joko dituzenak eta maiketan mezan agusi izanen dute. Amabiak eta laurdenean sumilako dantzariek emanalde eskiniko dute eta ondotik luntxa izanen da plazan. Arratxaldeko seietan berriz aitzur eta zartagin jaurtik eta izanen dute eta zazpi terrietan musikoak, zortzi terrietan tortile eta postreleiak eta izanen da, ondotik pintxo dastak ere, sagardoarekin, olibetzak elkarte ondoan eta marretan suzko zezen abiatuko da arbiztin. Amaiketatik eh, goizaldeko bortzetara berriz, Andoni Olokiegi eta Elkinto Kontenedor, Txapelpunk eta ditan taldeek eginen dute kontzertua. Abuztuaren amabian larun batean goizeko bederatzi terrietan dianak izanen dituzte, amaiketatik orduatetara erraldoien kale jira bazango gaiteroekin, ordua terdietan bazkari izanen da guraso elkarteak antolaturik eta ondotik aparbesta arbizin. Arratxaldeko seietan profesionalen pilota partidak jokatuko dituzte eta arratxaldez eta gauez dantzalde izanen da biziraun taldearekin. Abuztuaren amairuan, igandean, goezeko bederatzi terdietan dianak izanen dituzte, amarretan goitiberak, amaika terdietatik ordu batetara erraldoien kale jira bastango gaiteroekin, eta goezez eta arratxalez tren txutsu izanen da ere herrian barna. Eguarteko ordu Ordubietan, kuadrilen bazkare izanen da daulibetzak elkartean eta ondotik ura-ura txaranga jaiak alaiturik. Arratxaldeko bortzetan gazteen ura eskatze izanen da, eta zazpietan hogei garren Ramon Latasa saria. Zortzi terrietatik goizaldeko ordubietara dantzaldia die jotaan jotarekin, tartean amarretan susko zezen ere izanen da. Eta buztuaren amalauean astelenan bukatuko dira bestak, goizeko bederatzi terrietan dianak izanen dituzte, amarretan berriz mus txapelketa, amabietan toka txapelketa eta boneta eta hil jaurtiketa, eta amaiketatik ordu batetara eta ratxaldeko lauetatik seietara aurrendako jokoak ere izanen dira kolorin espektakulorekin. Arratxaldeko zazpietan frontenis txapelketa, sortzietatik amarretan atxutxin ibanez, eta bederatzi terrietan zuzko zezena. Amarretan azkenik, herri afari egine dute, libeltzak elkarteak antolatua eta gauez musika izan dute auspolariek taldearekin. Eta leitzako pestak ere gaur bertan hasi dira eguerdean, ba, e, manifestazio egin dute, sare ritarrak antolaturik etxera lelopean, eta ondorek kantu jirare izan dute. Bazkaria ere ospatu dute, alde batetik, jubilatuen Bazkaria eta bertzetik kantu bazkari herrikoia. Eta ratxaldeko seietan eman diote bestari hasiera ofiziala txupinazoa botata. Enkansables txarangare ibili da herrian barna eta la jodederaren kontzertuare izan dala betxeko atarian. Orain, urrengo ekitaldian, ba, zezen suzko izanen da, gaueko amarretan eta maiketan berriz trikidantz taldeak joko du. Inkasabrez txarangak ere gaueko erronda eginen du eta lamia mari dileia ere izanen da plazako txosnan gaur. E, gauerdian, tekno gaua izanen da tekabeltz gaztetxean, Ingrid Mike Bilas, Inigo Ibero eta Gordon taldeekin. Bihar, goizeko sortzietan hasiko da eguna, diana txistulariekin, bederatzietan entzierro eta behiak izanen dira plazan, amar terdietan meza izanen da, San Miguel Parrokian eta amaiketan amaiketako irekia karrapen, amabietan. Aurrera dantzataleko ezpata dantzariak ibiliko dira plazan dantzan eta ondotik afizionatuen arteko pilota partidak izanen dira. Eguerdik ordu batetan aurreratik eh, inkansables txarangaterako da eta arratsaldeko bortzetan leitzako eskolako bertsolariak ibiliko dira kantuan labetxeko atarian. Seietan berriz, zezenak izanen dira plazan, eta ordu bat beranduago herrikirolak. Ondotik goxokiak banatuko dituzte eta zazpiterdietan berriz ere inkansables txaranga eta burua hundiak ibiliko dira herrian barrena. Bederatzietan lehitzako ingurutsua izanen da nahi duenaren guztiaren plazan eta marretan zezen Gau Gauerdian, gozategik, emanen du bere kontzertua eta ondotik inkansables txarangaren erronda. Plazako txosna, fresa morango DJ biliko da PR eta tekabeltzen berriz, naskerreta laxisper, eta ondotik DJ Muffin. Abostuaren amabian larun batean goezeko zortzietan diana izanen da txistulariekin, bederatzietan entzierroa eta beiak plazan, amaiketan leitzeko erraldoien konpartxa, ordu batetan paella jatea izanen da karrapen eta ordu berean ere aurreratik inkansables txarangaterako da. Arratxaleko bortzetan alarma morea izanen da alabetxeko atarian, kontzertua, eta orduerdi beranduago zenak plazan. Zazpietan aurrerako dantzataldearen emanaldi izanen da plazan eta ondotik goxokiak banatuko dituzte. Segidan, inkansables txaranga eta burua hundiak aterako dira eta amarretan zezen suzko egonen da. Amaik aterdietan, bastardik taldeak emanen du kontzertua eta ondotik gabenararekin dantzaldi izanen da. Plazako txoznan, e, gauean DJ Inferno egonen da musika jartzen eta atekabeltzen berriz, gauerdean txopet etxekalte eta unkixin taldeek joko dute ordu batetan inkansales txarangaren erronda, eta goizaldeko irutardietan, leitzako ingurutsoa dantzatuko da plazan nahi duen guztianentzako. Abuztuaren amairuan igandean goizeko sortzietan diana izanen da txistulariekin, bederatzietan leitze entzierro eta behiak plazan, amaiketan lehitzeko erraldoien aterako da eta ibilbide eginen du herritik barrena, eta guardek ordu batetan txakolin dastaketa eta inkansables txarangaren eman aldea izanen da karrapen. Arratxaldeko lauterdietan zezenak izanen dira plazan berriz ere, eta arratxaldeko bortz terdietan plazan ere leku berean bertxolariak. Sebastian Lizaso, maialen lujanbio agin laburu eneko lazkoz eta jone uria. Ondotik goxokiak banatuko dituzte, eta zazpietan eh, pilota partidak egonen dira mazabal pilota Gaueko bederatzi tarrietan zezen suzkoa izanen da eta marretan herria faria plazan. Ordu batetan inkansablestxaran garen erronda eta ondotek leitzako gazte bilei irekia plazako txoznan. Abuztuaren amalauean astelenean gazteguna ospatuko dute leitzan, goezeko zortzietan dianak izanen dira txistularikin, bederatzietan entzierro eta behiak plazan, amaika terdietan umentzako aparra plazan, ordu batetan trikipoteoa eta jokoak, ordu erean aurreratik inkansables txarangaterako da eta ordu bitardietan gazte bazkare izanen da karrapen. Ondotik bingo musikatua gazte argazkia eta mojitoa nahi duen guztiaren zat, eta ratxaldeko sei erdietatik aintzinera distopia elektrotxaranga txaranga izanen da erritik ate atekabeltzera joanen dena. Zortzietan berriz goxokiak banatuko dituzte eta ondotik inkansables txaranga eta buru handiak aterako dira. Amarretan zezen suzkoan, e, zetak taldearen kontzertu izanen da, eta ondotik inkansables txarangaren erronda atekabetzeraino bertan, orduietan DJ Rain izanen da. Eta bukatzeko aste artean, abuztuaren amabortzean bukatuko dira, litzeko pestak, eta haus izanen da, egun horretako egitaraua, sortzietan diana izanen da txistulareekin, bederatzietan hori bezala entzierro eta behiak plazan, amabietatik orduietara urtsirrista errekaldeneko aterian eta amabietan ere herrikirolak izanen dira plazan. Ordu batetan aurreratik inkansables txarangaterako da eta aurrerako bazkiden bazkera izanen dagun hortan elkartean bertan eguerdiko ordui terdietan. Arratxaldeko lauetatek zazpietara urtsirrista izanen da berriz ere errekaldeneko atarian eta seietan entzierroa eta ondutik zezenak berriz ere. Zazpietan helduen ingurutsua dantzatuko dute plazan eta ondotiko xokiak banatuko dituzte. Inkansables txaranga eta burua hondiak ere aterako dira segidan, eta amarretan zezen suzkoa izanen da. Ondotik, eh, amaiketan, Joselu anaiak eh, taldearen dantza emanaldia, eta ondotik pobre demien joko dute inkansables txarangaren laguntzarekin. Itxita dantzan bezarka Ieslari artean kateatuta yes, kulturari tarteare eginen diogu orain, e, asteko bortziretako, malerrekako eta bertizaranako ekoizleak liburuska batean bilduak e, daudeen, bortziretako, malerrekako eta bertizaranako ekoizleen eta eraldatzaileen informazioa biltzen duen liburuska teradu zerna garalurrek. Arantza, Bera beintzala baien bertizarana, Dona Maria, Donestebe, Elgorriaga, Etxalar, Ezkurra, Igantzi, Ituren, Lesaka, Oiz, Sunbila, Urroz eta Zubieta herrietako udalen laguntzarekin. Tokian tokiko elikadura sistemak indartzeak duen garrantzia kontuan hartuta, eskualdeko produktuak ezagutzera emateko eta bertako kontsumoa sustatzeko herritarrentzako tresna xume bat izateko helburua du. Zuzeneko salmenta egiten duten edo merkaturatze bide laburrak erabiltzen dituzen ekoizle edota eraldatzaileek hartzen dute parte bilduman beti ere, nekazaritza eredu iraunkorrean oinarrituz. Denera Maborz proiekturen inguruko informazioa bildu dute eta bakoitzak egiten duen lana saltzeaz gain produktuak erosteko lekuak eta ekoizleen eta eraldatzaileen kontaktuare ageri dira. Gida Zerna Garalurren webunean lortu daiteke PDF formatuan. sacramento.com. Bertzale, dibertsitateari buruzko anistasunak erakusketa zabalik da Elizondo onzazpi artisten lan abiltzen duen anistasunak erakusketa ikusgai dagoa buztuaren hogeita amaikara bitarte Elizondoko arizkunenea kulturretxean. Baztango dalak, eskualdunak eskultoren elkartea, ere elkarte multikulturala, bilabonarte elkartea eta bertze zenbait erakunderen laguntza zantolatutako erakusketa honetan, Angel Nava, Sektor Luna, Ramon Balerdi, Paz Treukil, Joniñaki Ormazabal, Elena Reseta Uxuelasaren Unibertsalaren lehenak daude ikusgai. Giza eskubiden aldarrikapen unibertsalaren lehen artikula du oinarri erakusketak, egizaki guztiak asketa berdin jaiotzen gara duintasun eta eskubidetan eta razoiaz eta kontzieziaz. Hornituta, anaitasunez, jokatu behar dugu elkarren artean. Erakusketa egunero zabalek izanen da arratsaldez, arratsaldeko bortzetateik iluntzeko bederatzietara. Lesakan ere, Juan Carlos Pikabearen margolanak ikusgai izanen dira, boztuaren irutik irailaren irura. Juan Carlos Pikabea zubiri margolari lesakarraren azken margolanak berriz ere ikusgai izanen dira, boztuaren irutik irailaren irura bere etxean lesakako, otxango alzoko irisarri etxean zehazki, Tomaseneko bordako beribilgunearen ondoan dagoena. Egunero, arratsaldeko bortz terdietatek sortzi terdietara irekiko ditu erakuskelaren ateak. eta saio honetan zeharra ditut ditugun kantuak Janus Lester talde beratarraren eh, kantuak dira eta hain zehazki ba Janus Lester taldeak kontzertua emanen du hortzirale honetan arantzan arantzako aterpeak antolatutako udako kontzertu zikloaren barrenean hortzirale honetan abostuaren amaikan Janus Lester taldearen doinu ez gozatzeko aukera izanen da arratsaldeko zazpitardietan hasiko da emanaldia. Aurtengo udako kontzertu zikloan, dagoeneko Joseba Irazoki eta Agara eta Arima Saul System eta DJ Makala pasatu dira terpeko holtzatik. Eta hortzirale honetan berrez, bihar Jokin Pinatxoren taldeak hartuko du lekukoa. Abuztuaren hogeita seian, Keu, Agirretxea eta Mikel Arakistain izanen dira, eta zikloari bukaera emateko irailaren bian Dingwash taldea, gombidatu dute. sacramento.com. Sarako lezen inguruak ezagutzeko ateraldia gine duteen bihar goizean, abuztanen amaika nortzirala, bihar goizeko bederatzitan abiatuko dira lezeko goiko aparkalekutik CPIE Euskal Itxaspazterreko Imanola Mestoi adituarekin. Sarako lezen inguruak bertze ikuspegi batekin ezagutzeko parada izan dute bihar goizeko bederatzietan abiatuko den Sarako lezen goikoa aparkalekutik eh, ba, hori <laughs> hortik abiatuko den ibilaldian lezearen oroimena zikloaren barrenean egonen dena. Ateralia frantsesez edo euskara egina dute parte hartzaileen arabera. CPIE Euskal Itxasbazterrekoa deitua den Imanola Mestoik naturan diren elementuak behatzera, ulertzera eta gure bazterren sekretuak zilatzera eramanen ditu ibiltariak, lekuaren eraketa eta ebilakara ulertzeko eta gure arbaso ekutzitako azterren bidez eginen du hori. Hainbat gai aipatuko dituzte ibilaldian, ala nola geologia, bioaniztasuna, mendiaren antropizazioa. Itzulera eguerdiko amabiterdiak aldera ginen dute eta ateraldian urrupaldi partekatu batekin bokatuko da sarako lezetan bertan. Ateraldi aurririk da eta izena eman beharko da horretarako, hogeita bortz pertsonentzat mugatu izanen da eta zailtasun ertainekoa. Ura, mendiko oinetakoak eta jantzi egokia eraman behar da, eguraldiaren arabera. Eta kulturarekin bukatzeko aipatu behar dugu, gaztelu elkarteak, iltzarri abesbatza eta jeiki abesbatza saritu dituela Nafarroko mezenasoak, interes sozialeko proiektu hartu ditu, kultura zuzendaritza nagusiak eta mezenasoari buruzko foru legian ezarritako onura fiskalak eskuratzeko aukera izanen dute. Nafarroko kultura zuzendaritza nagusiak bianako printze erakundeako eta zazpi proiektu jarduera eta programa saritu ditu zehazki interes sozialekotza jo ditua malau proiektu eta kultura jarduera eta mairu programa. Horri esker kultura mezenasgoa arautzen duen foru legeari atxiki alizanen dira eta zerga pizgarriak dituzte mezenasen ekarpenak jaso alizanen dituzte. Gure eskualdean hiru erakunde izanen dira sarituak meknarekin amaiurko gaztelu elkartea, baztan bidasoaldeko giltzarri abesbatza eta Leitzako jeiki abesbatza. Oikoa jurtu da gau bat elkarrekin pasa Mezu bat idaltzea urtibie biegunetara Ta bai badut zer esan sarez kanpona Ta bai izan biok batera esnatzean Noiz bihurtu da Meitasuna tabu Eizdeak eramaten dituen itzorietan Noiz bihurtu da Meitasuna tabu Eizdeak eramaten dituen itzorietan Noiz bihurtu da Kafe bat Moxu bat Benetako begira da esaz Josiak gure izara tabularrak Azkar airean, koitik bera gorputzean Gubiok bagara ordularian, areak Eta azkenik, kirolari ere tarte eginen diogu, e, aipatu behar dugu hemen, ba, Luziano Michelena lesakarra irugarren izan dela munduko txerrindularitza txapelketan. Iruro gaitamar eta iruro gaitamala urte artekoen kategorian brontzezko domina, lortu du eskozian. Aste honetan Glasgowen jokatzen ari da uzi kantolatutako munduko txirrindularitza txapelgita, irurogeita mar eta irurogeita mala urte artekoen kategoriako lasterketan, hirugarren izan zen Luciano Michelena irazok lesakarra. Larun batean, Perth irian bukatu zen, larogeita zazpi kilometroko fondoerdiko lasterketan. Tropeltxoaren sprintean erabaki ziren dominak eta urrezko eta zilarrezkoa Frantziako Liberto Correas eta Bernard Siguentzaren izan zen. Meritu handiko brontzezko domina, Luciano Michelenak lortu zuen. Bi ordu, hogeita bederatzi minutu eta berrogeita iru segundu behar izan zuten lasterketa bukatzeko. Bertzalde arantzeta igantzi nagusitu dira herri-zerri txapelketako irugarren jardunaldian, hasiera batean igantzin jokatzeko abaldimazen ere, eguraldeagatik sumilako frontoian egitzuten igande eguerdian. Nafarroko Herrikirol Federazioak herri-zerri txapelketa antolatu du aurten ere, maia absolutuan eskualdeko bortz taldeari dira arantza, arraioz, basaburua, igantzi eta sumbila. Horietatik hiru aritu ziren igande eguerdian sumilako pilotalekoan jokatu zen irugarren jardunaldian arantza, igantzi eta sumbila. Eurekin batera iturgoien ere aritu zen, hasiera batean igantzen jokatzekoa zen, baina euriagatik sumilara eramantzuten jardunaldia. Bi proba kombinatuan lehiatu ziren, alde batetik lehenengo proban bortz modalitate izan zituzten lagun bat lokotx biltzen aritu zen, ondotik bi lagunek hogeita markiloko zakoa zutela bitzuli eman zizkioten, neunda irurogei metroko plazari eta gero aizkoran aritu ziren. Lasterketa intzuten baitare, txantaka bi lagun eta plazara bakoitzari E hiru itzuli eman zizkion da laurogei metro osatu arte. Bukatzeko arpanean aritu ziren bikote mistoak etzan da jarritako metroko enborrari laukorte eginez. zelan hauek hiru aldiz zituzten. Beran, jokatutako lehenbiziko jardunaldean bezala xearantza izan zen bizkorrena, txunbila, bigarren izan zen, igantzirogarren eta iturgoien laugarren. Bigarren proba kombinatuan bi kiroletan lehiatu ziren txingaramaten eta ingudea altxatzen. Lehenengo modalitatean amar plaza osatu behar zituzten azkarren, emakumeko hogeita bortz kiloko txinkarekin eta gizonezkoek berrogeita mar kilokoarekin. Ingudea altxatzean eta minutu batean aliketa altxaldi gehien eman behar zituzten, gizonezkoek emezortzi kiloko ingudearekin eta emakumezkoek bederatzi kilokoarekin. Txinga eramaten igantzeko ordezkaria nagusitu zen, iturgoien eta sumilakoaren aintzinetik. Ingudearekin berriz, sumilako kirolare izan zen onena, arantza igantzi eta iturgoienen aintzinetik. Gauza konela, bigarren kombinatuan igantzi nagusitu zen, arantzak eta sumilak berdindu egintzuten bigarren postuan, eta iturgoien laugarren izan zen. Laugarren jardunaldea berriz, burlatako ezkazabal plazan jokatuko dute abuztuaren emeretzian, larumatean eta pasaburua berriozar iturgoian eta txantrea lehiatuko dira. Finalan txoingo kiroldeian jokatuko dute abuztuaren hogeita seian, arratsaldeko seietan eta proba kombinatu bakoitzan salkatutako lautalde honenak. Arituko dira. Martxan da, zestapuntako laugarren nazioarteko kampusa baztanen. Katalunia, Mexiko eta Euskal Herriko hainbat lekutako amarnaka pilotari aurreta gazte parte hartzen ari dira ekimen honetan. Baztango daletxera hurbildu ziren atzogoizean eta alkateta zinegotziek arrera egin zieten. Berriozar jaialaik nazioarteko zestapunta kampusan tolatu du laugarren aldiz aste honetan lekarozkoa terpetxean amarnakan eskamotil bildu dira Mexikotik, Kataluniatik eta Euskal Herritik etorritakoak. Udalak azaldu zuenez, baztan pilotalekoa erabiltzen duten beren entrenamendu saioak egiteko eta bazen udalak pilotalekoa erabiltzea uzten diela eta atzo udaletxera urbildu ziren txistu doinuek lagunduta. Fernando Amustegi baztengo alkateak eta Mariano Iribarren eta Florentino Goñi zinegotziek egin zieten harrera eta ber bertan Angele Gamarrak kamiseta eta domina bana eman pilotarien izenean eskertza gisa. Gainera, gamarrak kampusaren berri eman zien udalautetxiei eta anpostegik eskerrak eman zizkien antolatzei eta pilotariei euskal kulturaren eta kirolaren alde eta bereziki zesta puntaren alde erakusten duten konpromisoagatik. Ekitaldia bukatzeko, argazki egin zuten denek udaletxeko balkoian. Abuztuaren amabian berri, ez lanu batean ateirekien jardunaldia ospatuko dute lizondon, baztan pilotalekuan goezeako amarretatik eguerdiko ordubietara. Zesta punta urbiletik ezagutzeko aukera eh, ona eta doakoa izanen da eta kiniela bat ere jokatuko dute. Eta sumilako besteen barrenean hogeigarren edizioa beteko du Ramolatasa Sasariak abuztaren amairuan sumbilan. Hogeita bi kirolari leian ikusteko aukera izanen dute eta Donatolarretxari ere omenaldi askiniko zaio igandean arretxaldeko zazpietatik aintzinera. Errandugun bezala Ramolatasasariaren sariaren hogeigarren edizioa jokatuko da igande honetan abuztaren amairuan arretxaldeko zazpietan sumilako frontoian. Aurtengoa jaialdi handia eta berez izanen da eta bertan hogeita bi kirolari arituko dira leian. Antolatzaileak alegin berez egin dute eta lengo oraingo eta etorkizuneko kirolariak lehiatuko dira. Ramon Latasa eskolari handia izandakoaren oroimenez antolatzen den lehiaketan lau bikote hauek arituko dira. Iker Bizente eta Odei Espeleta Biurri, Mikel Larrañaga eta Ugaitz Mugertza, Julen Alberdi Txikia Laugarrena eta Jokin Urreta Bizkaia Basozabaletaneko Otaino eta Ibai Soroa. Bikote bakoitzak hamar kainardiko eta sei hirurogei ontzako moztu beharko ditu. Erakustaldi mondu, moduan, jendeak aukera izanen du gainera aizkolaririk zarrena eta gazena aizkolan ikusteko. Larogei urteko patxi astibiak kana erdiko enborban moztuko du eta jakes irureta goiena izetal bortzkarrenak, ama urte dituenak berrogeita bortzuntzako enbor bat. Ekitaldi berean aizkolari beteranoen arteko desafio berezi izanen da. Nalde batetik Donato Larretxe eta Antonio Jaunarena, bertzetik Jose Ugarte Buru eta Juan Jose Lopezek neurtuko dituzte indarrak. Bikote bakoitzak seina enbor postu beharko ditu, lau kanardiko eta bi berrogeita bortz ontzako. Ikusleek emakumeen arteko eskora leia ikusteko aukera ere izanen dute, aurtengoa bigarren edizioa izanen da. Nerea sorondo eta usuan sorregin ere arruti eta maika ariztegiren kontra arituko dira. Bikote bakoitzak berroita bortz ontzako bortzen bor moztu beharko ditu. Aizkoran ez ezik, arri jasotzean ere izanen da leia, punta-puntako arri jasotzaleak nor baino nor gehiago arituko baitira, bikotek kalde batetik, Mikel Lopetegi urreta odei irureta goiena, izeta eta laugarrena, eta bertzetik, jokin aizmendi eta Paulo Azpiazu. Iru minutuko bitxan da eginen dituzte, biharri erabiliz, eunda amairu kiloko kubikoa eta unkiloko bola. Eta azkenik, omenaldi txiki bat eginen zaio baitare donatola retxea eskolari haundiari, Ramon Latasasariko gehi jaialdietan parte hartu duelako, urte bakar bat ere, du gabe Eta areson e, aipatuten bezala edo jakinarazi duten bezala irailaren iruan eginen dute aresoko amalaugarren menditzulia. Itzuliak, hogeita bat kilometro eta mila berreun metroko malda izanen du eta gainerako xetasunak besteen ondoren lotuko dituztela ere aurreratu dute. Iraileko lehenbiziko igandean eginen dute aresoko amalaugarren menditzulia eta bendizaleko hogeita bat kilometro egiteko aukera izanen dute lauzpabost ordu. Zirailaren iruan goizeko zortzietan hasiko da itzulia. Plazatik abiatu eta urteaga Ulizar, Merkuzelai, Urkita, Pagozelai eta Lau Mugarrietan barrena eginen dute ibilaldia guztira, hogeita bat kilometro izanen dituzte eta mila berreun metroko malda. Kirol komunitateko arduradunak eta herritarrek besta ondotik eginen dute eguneko xetasunak lotzeko bilera. Baina izen emateak dagoeneko irekita daude, inscripciones.nafarmendi.org webunean, amabi eurotan ah, aldez aurretik edo egunean berean ere egiteko aukera izanen dela aintzindu dute amar, amabortz euroren truke gainera, paila eta sagardua izanen da bazkaltzeko egunean berean. Eta futbolari dagokione, ziraileko lehen asteburuan hasiko dute liga Nafarroan, ari diren eskualdeko futbol talde nagusiek, maila autonomikoko baztan etxean arituko da, Koreianoren kontra eta preferente mailan aurrera leitzan ariko da, iruntxikiren kontra eta donestebe antxoainen. 2008-2008 denboraldiari irailaren bi edo iruko asteburuan ekinen dioten Nafarroko ligetan ari diren eskualdeko futbol talde nagusiek, joan den denboraldian etzen iguerarik ez da jeutxierarik izan, Beraz, baztanek maila autonomikoan segituko du eta donestebek eta lehitzako aurrerak preferente mailan. Nafarroko maila autonomikoan, emezortzi talde arituko dira horien artean baztan. Lehenbiziko partida, Elizondoko giltxaurdin jokatuko dute, iraileko lehen asteburu horretan, koreiano taldearen kontra. Nafarroko preferente mailan berriz, bi multzudan banatutako gaitamasei talde arituko dira. Lehen multzuko emezortzi taldeen artean izanen dira donestebe leitzako aurrera. Leitzarrek etxean jokatuko dute lehenbiziko partidak arkiskilen, iruntxikiren kontra, donestebek aldiz, antxoainen izanen du lehen partida, gazte berriak taldearen kontra. Eta eskubaloian ere, eskubaloi taldeko seniorrak aurre denboraldian hasi dira egunotan. Gizonezkoek abuztuaren bederatzean egitzuten lehen entrenamendua eta emakumeek berriz abuztu erditxuan hasiko dira. Donestebeko errekalkarteko eskubaloiko bitalde seniorrak martxan jarriko dira, datozen egunotan, zehazki senior mutilak, dagoneko hasiak dira, abuztuaren bederatzean egin baitzuten lehen e, entrenamendua, eta abuzuan zehar ba, lagunarteko bi partidu aurre ikusita dituzte. Makumeak abuzu erditxuan hasiko dira entrenatzen. Gizonezkoen taldean, Iban Gazbo mindegiak bere seigarren demoralde hasiko du entrenatzaile gisa aurten, Mikel Errandoren eta Sier Nosellas izanen ditu laguntzaile. Potirrek artere, horregonen da, inbat lanetan, taldea babesten. Jokalari aldetik berritasun potenteren bat badutela diote errekan, beraz ilusioz beteri begiratzen diote denboraldiari. Emakumeak berriz abuztu erdialdean hasiko dira entrenamenduekin, Delia Portillo eta Izearkizi entrenatzaile eta Jesus Marinerarena delegatu bezala berriz ere taldea zuzentzen egonen dira. Jokalari agitz gazteak izanen dituzte aurten ere, batzuk zuzenean kadete mailatik goitu direnak, azken denboraldian aritu zirenekin batera. Hauek ere gogotsu daude. Ba, hausia izan da guztian gaurko, zorain Janus Lestertaderen bertze kantu batekin utziko zaituzte. Tongi izan, eta bihar arte. Goizero irri batek erantzuna Ahoan, ahoan Baina nire